ayu alahibba kwa kila muislamu kuyaharakia mambo ya kheri kufanya haraka kuyafanya matendo yaliyokuwa mema kabla ya kushindwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema fastabiqul khairat yafanyieni haraka mambo ya kheri fanyeni haraka kuyafanya mambo ya kheri وقال جل وعلا وسارعوا الى مغفرة من ربكم fanyeni haraka juu ya kuyaendea maghfira na msamaha wa Mola wenu wa jannatin, na fanyeni haraka kuiharakia pepo kufanya mambo ambayo yatakupelekeeni kuingia peponi, pepo ambayo audhuha samawati wal ardh, mapana yake ni mbingu na ardhi. Pepo ni pana, ni kubwa, utaipata ikiwa wewe unayaharakia mambo yaliyokuwa mema hii pepo ay wala hibba uiddat lilmuttaqin imeandaliwa kwa ajili ya watamungu ambao wanafanya yale ambayo wameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuachana na yale ambayo wamekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala ahibati fillah anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ameipokea al-Imam Muslim mtume sallallahu alayhi wasallam anasema badiru bil a'mali fitanan ay qabla an ta'tiya al-fitan al-layl al ثم mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fanyeni haraka kwa kufanya matendo yaliyokuwa mema kabla haijaja fitna fitna ambayo itakuja kama kipande cha usiku wenye giza kwa sababu fitna ikija mtashindwa kufanya mambo ambayo ni ya fitna inazuia kufanya mambo yaliyokuwa ni ya kwa hiyo kabla ya kutokea fitna au kutokea jambo la kuzuia kufanya mambo ya kheri yafanyeni kabla haijatokea fitna au haijatokea jambo ambalo litakuzuieni kufanya mambo ya kheri fitna inapokuwa imekuja kwa aina zake iwe lahiba anasema mtume sallallahu alayhi wasallam yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira mtu anaamka hali ya kuwa ni mu'min lakini mpaka inafika jioni hali ya kuwa shabadilika amekuwa ni kafir kwa sababu ya fitna ambayo imetokea wayumsi mu'minan wayusbihu kafira na anashinda yani jioni hali ya kuwa ni mu'min mpaka kufika asubuhi kutokana na wingi wa fitna na ukali wa fitna anaamka hali ya kuwa yeye ni kafiri yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya anaiuza dini yake kwa mali au kwa vyeo au kwa vitu vya dunia. Inatokea fitna, mtu anaiacha dini yake, anaiweka pembeni na kuifuata dunia, basi anaamka hali ya kuwa yeye ni kafir, ameacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha dawa ya kwamba mtu ashikamane na dini, akatwambia badiru bil a'mal, fanyeni haraka kufanya matendo yaliyokuwa mema kabla haijaja fitna kabla haijatokea fitna kama usiku wa giza ikawa mtu anashinda hali ya kuwa ni mu'min anaamka hali ya kuwa ni kafir au anaamka hali ya kuwa ni mu'min mpaka inafika jioni hali ya kuwa yeye ni kafir yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya anaiuza dini yake kwa mambo ya kidunia kwa sababu kuna mambo atiyapate hapa duniani anahisi kwamba akhira hakuna na huu ndio mujtama tuliokuwa nao sasa watu wamekuwa wanaipa thamani dunia na kuiacha akhira watu watajitolea kwa ajili ya mambo ya dunia lakini hawajitolei kwa ajili ya mambo ya akhira وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amesema mtume sallallahu alaihi wasallam yaghtanimu khamsan qabla hamsin faidika na mambo matano yaharakie mambo matano uyafanye kabla hayajatokea mambo matano yakakuzuia kuyafanya shababaka kabla haramika ujana wako faidika na ujana wako ukusogeze peponi kabla ya kuwa mzee unapokuwa kijana una uwezo wa kufanya mambo mengi ya kheri ambayo yatakusaidia kuwa sehemu ya juu ya pepo kuwa ni mwenye thamani kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kijana unakuwa bado una nguvu na miongoni mwa watu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam amewaelezea kwamba watakuwa chini ya kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakuna kivuli ni kijana ambaye ameufungamanisha moyo wake na masjid kijana aliyekulia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala huyu atakuwa katika kivuli cha arshi Allah kwa hiyo vijana ni wakati wenu huu bado mna nguvu ya kuamka usiku kufanya ibada mna nguvu ya kufunga mchana lakini ukishakuwa mzee la shaka kwamba kuna madhaifu yatotokea lakini yule mzee aliyezeekea kwamba alikuwa anafanya ibada katika ujana wake pale ambapo kitatokea kitu cha kumzuia na jambo hilo basi yeye anapewa ujira kwa sababu ya zile ibada alizokuwa anazifanya katika ile hali ya ujana wake Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha maridha al-abd au safara anapoumwa mtu au akasafiri kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima ataandikiwa zile ibada na ule ujira wa zile ibada ambazo akiwa alikuwa anazifanya hali ya kuwa yuko mjini hali ya kuwa yuko mzima kwa hiyo zile ibada ambazo unazifanya pale uliposafiri umeshindwa kuzifanya hizo ibada Allah atakulipa kana kwamba umezifanya kwa sababu hakuna kilichokuwa kinakuzuia kuzifanya na ukazifanya kwa kuwa limetokea jambo la kuzuia unaendelea kuandikiwa zile ibada lakini ulikuwa unaamka usiku na swali unafanya ibada mbalimbali ikatokea ukaumwa ukashindwa kuamka usiku ukashindwa kufunga kwa sababu ya maradhi zile ibada ulizokuwa unazifanya ukiwa na afya njema unaandikiwa kwa kuwa maradhi yamekuzuia kufanya kwa hiyo vijana huu ni wakati wa kupambana na kufanya ibada ili zikusaidieni kwa sababu mtakapokuwa mshakuwa wazee mtashindwa kuzifanya ibada hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea akasema wasihataka kabla sakamik faidika na afya yako kabla ya kuumwa kwa sababu kisha umwa huwezi kufanya kwa katika ile hali ya siha na afya fanya ibada kwa wingi ili zikusaidie wakati unapokuwa unaumwa waghinaka qabla faqrik utajiri wako uliokuwa nao kabla ya ufakiri wako pale ambapo wewe ni tajiri na mradi wa tajiri sikusudii wale mabilionia au wale wenye pesa nyingi mamilionia la abadan pale unapokuwa unapata shilingi elfu kumi kata shilingi elfu moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala utakapokuwa unapata laki moja hata wala shilingi elfu tano kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ukipata milioni kata wala shilingi elfu kumi au shilingi elfu nane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala huo ndio mradi wa utajiri ndiyo maksudio ya utajiri tajiri ni yule ambaye anapata chakula ambacho atakula kila siku au kwa mwaka anajiamini au ana, ana, ana, ana, anaona kwamba kuna uwezekano wa kula chakula kwa mwaka huyo ndiye ambaye anaitwa ni tajiri katika lugha ya kisheria ama maskini ni yule ambaye anapata nusu ya chakula chakula mwaka mzima ama fakiri ni yule ambaye anapata chakula ambacho hakimtoshi kabisa kwa hiyo maadamu una uwezo wa kupata basi kile ambacho unapata kidogo muachie Allah subhanahu wa ta'ala uitengeneze uitengeneze akhira yako leo hii misikiti imechakaa walimu wa madrasa wamechakaa maimamu wamechakaa mashehe wamechakaa katika jamii iliyotuzunguka zile asasiyatu liislam yale mambo ambayo ni misingi ya Uislamu ikiwa ni misikiti madrasa mashekhe maimamu maustadhi ni watu ambao wanadharauliwa kwa sababu ya waislamu kutotoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwafanya mashekhe na maustadhi kwamba ni watu wenye kuheshimiwa watu hatuwaheshimishi maustadhi kwa hivyo basi kila mmoja autumie uwezo wako aliokuwa nao kwa lengo ili atakapokuwa hana asije kutamani kwamba ningekuwa nacho ningetoa ningekuwa na hiki ningetoa la abadan qad fata alawan muda ushapita kishaondoka hicho kwa wale wenye fursa ambao wanapata Allah amewajalia amewapa lazima watoe katika mali zao Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea anasema wa faraghika qabla shughlika tumia nafasi uliyokuwa nayo kabla hujashughulishwa kama una nafasi ya kusoma na hiyo kwa wenzangu talabatul ilm hasa hasa katika hii markaz markaz ibn kathir rahimahullah wale ambao wanasoma usifikirie mambo ya dunia watakuja watu watakwambia kwamba wewe bwana ungesoma dunia unajua ungekuwa injinia ungepata kadha na kadha mtu asikudanganye mtu asikwambie kwamba unajua ukiwa ustadhi utakuwa maskini asikudanganye masala kama hayo mmehifadhi hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud kwamba mtu anapokuwa katika tumbo la mama yake Allah subhanahu wa ta'ala anamtuma malaika aandike mambo manne miongoni mwa hayo mambo anaandika riziki ya mtu katika maisha yake yote kwa hiyo wewe sio kajiona kwamba kwamba wewe ni ustadhi huna kitu au wewe maskini ukasema kwamba ah, unajua sisi maustadhi huwa tunakuwa maskini abadan wewe hata ukiacha kuwa ustadhi utakuwa maskini tu wewe acha kuwa ustadhi utakuwa maskini kuna watu hapa tunawaona nje si maustadhi wanaokota makopo tuna watu si maustadhi wanaendesha vitoroli wanabeba mizigo hawana kitu na wengine huwafuata maustadhi kwamba ustadhi nisaidie ustadhi kadha na kadha kwa hiyo wewe utakuwa ni maskini ustadhi yeye ni maskini lakini si ustadhi wewe unafanya kazi ya ambia kuna watu huwa kasumba za kuwakuta watu wanahifadhi Qur'ani wanakuja kuwatoa katika marakiz kama mimi nitakulipia ada nenda kamlipie ada yule ambaye achaanza kusoma sekula huyo anayesoma dini mwache unataka kumlipia ada mlipie hapa hapa aendelee kusoma dini watu wamekuwa wanafungamanisha nyoyo zao na dunia kwa lazima hilo swala tuambizane kwamba kuwa na kuwa wewe ni ustadhi au ni dai au ni imamu au ni shekhe wewe unafanya kazi ya manabii na mitume kwa hiyo usihangaike na mambo kama hayo na hivi viji maneno ambavyo vinakuja kwa watu ambao hawapendi kheri wajibu kwako wewe ambaye sio ustadhi wala shekhe ni kumsapoti huyo ustadhi ni kumsapoti shekhe ni kumsapoti mwanafunzi ambaye anasoma dini ya Allah ili asonge mbele tuendelee kuwapata wataalamu na watu ambao wataiendesha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu na basira kwa hiyo maadamu hushughulishwi soma maadamu hushughulishi fanya mambo ya kheri ili yakusaidie pale ambapo utakapokuwa unashughulishwa mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea anasema wa hayataka kabla mautik utumie uhai wako ukusaidie pale ambapo utakuwa umekufa huu uhai huu upo kwa lengo kwamba wewe ufanye ukiva usianze kutamani kwamba lau kama ningefanya kadha ningefanya kadha hapana uhai huu utumie ukusaidia utakapokuwa umekufa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa anasema idha amsayta fala tantadhiru sabah utakapokuwa Allah amekuwezesha kufika jioni fanya mambo ya kheri usiseme nitafanya asubuhi fanya fanya jioni hiyo hiyo wa idha asbaht na utakapokuwa katika wakati wa asubuhi fala tantadhir almasa usisubiri jioni pale ambapo asubuhi unaweza kusali rakaa mbili unaweza kusoma Qur'ani unaweza kujitolea unaweza kutoa sadaka toa fanya jambo la kheri usiseme nitafanya jioni inawezekana jioni hutofika utakuwa makaburini utakuwa kwenye makaburi ya Ilala au Kisutu au sehemu nyingine watu watakuwa wanapanga namna ya kurithi mali yako toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala usiseme kama sitoi na watoto mali wewe mwenyewe hiyo mali uliikuta baba yako alikuwekea mali hakuna jambo lolote lilolikuta kuna watu pia wanashindwa kwenda hija kwenda umra kufanya mambo ya kheri wanasubiri wawaachie watoto wao hizo mali mtoto anapokuwa yuko katika kurithi ile mali hatazami akikumbushwa mfanyie baba yako jambo la kheri anakataa anagoma anasema baba angejifanyia mwenyewe sisi hii ni mali yetu kwa kila mmoja lazima atazame jambo ambalo لتمسيدية مري الله سبحانه وتعالى معاشر المسلمين أدركوا أخطاءكم بالأعمال الصالحة يدركيني ما قصاين وكفنا ما تندي لكواميما وبالتوبة إلى الله نقوكتبية الله سبحانه وتعالى فإن العمل الصالح يمحو السيئات والتوبة يمحو الذنوب حقيقة ما تندي لكواميما yanafuta madhambi madogo madogo na tauba ukitubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala utafutiwa madhambi ambayo ni makubwa anibu ila rabbikum wa aslimu lah rejeeni kwa Mola wenu na jisalimisheni kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala bitaat wa tarki almunkarat kwa kufanya mambo ya taa na kwa kuacha mambo ya munkar min qabli an yatiyakum aladhabu thumma la tunsarun kabla haijakujieni adhabu hali ya kuwa nyinyi hamtokuwa ni wenye kunusuriwa aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وعترته واصحابه واخوانه معاشر المسلمين بادروا الى فعل الاعمال الصالحه قبل العجز عنها fanyeni haraka كفانا متين يلقوا ميما قبل ya kushindwa دا عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا فقال عليه الصلاة والسلام أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا ndugu zanguni waislamu fanyeni haraka katika kufanya matendo yaliyokuwa mema kabla ya kushindwa amepokea al-Imam al-Bukhari na Muslim katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu amesema alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ya rasulullah ayu sadaqati a'zamu ajra ni sadaka gani ambayo ina ujira mkubwa bwana mmoja anamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam amwelekeze kuhusiana na sadaka ambayo ina ujira mkubwa ili apate kutoa ili apate kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hiyo sadaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sadaka ambayo ina ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala inayopendeza sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun ni wewe kutoa sadaka hali ya kuwa mzima hauna maradhi yani ukawa na maradhi ukatoa sadaka ili upone la utoe sadaka hali ya kuwa na afya njema shahihun hali ya kuwa unaipenda mali takhsha alfaqra unaogopa umaskini pale ambapo unapata elfu kumi unatamani iwe ishirini ukatoa shilingi elfu moja au shilingi mia tano ukaitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ulikuwa unatamani ibakie kwa sababu ukiongezea kesho itakuwa zaidi wewe ukatoa ile unayoitoa unaitoa hali ya kuwa unaipenda unaogopea kufilisika watamalul ghina unatamani una matarajio ya kuwa tajiri una ndoto kama mimi nataka niwe tajiri lakini unapata kidogo na hicho hicho unamtolea Allah subhanahu wa ta'ala kidogo ili kuendeleza uislamu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ni sadaka ina ujira mkubwa wala tumhil usingojee kwamba mtaji wangu ukifika milioni ndio nitaanza kutoa kama ukifika umri wa miaka 60 nitaanza kutoa kama ukifika umri wa miaka 40 nitaanza kutoa mtaji wangu ukifika milioni 15 nitaanza kutoa usingojee kwa nini unaweza ukafa mtume akasema hata idha balaghat alhulqum ukangojea ngojea kumbe umoti unakuja mara roho inafika kwenye koo roho inaanza kutoka shekhe ulikuwa bahiri ulikuwa utoi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ukimpa mtu unatarajia maslahi ambayo tuyapate ya kudunia hutoi kwa ajili ya maslahi ya akhirah mara muda unafika roho inafika kwenye koo unakata tamaa kuishi kwamba sasa hapa mimi nishakuisha siwezi kuishi unaanza kusema ni fulani ni kadha yule ustadhi yule wa pale mtaani pale hebu mpelekeeni kitu fulani wali fulani ni kadha pale kuna imam pale alikuwa anaishi maisha magumu nataka mpelekeeni kitu fulani au mpeni hiyo pikipiki au mpeni kitu fulani au ile madrasa nendeni mkai kadha na kadha wakati roho ishafika kwenye nini kwenye koo ushakata tamaa ya kuishi wakad kana li fulani kadha kuna mtu alikuwa anakudai unakataa kumlipa wakati uwezo wa kumlipa unao unaanza kusema fulani anandai anandai kiasi fulani fulani mpeni kiasi fulani huna uwezo tena ayuha akhi habibi kwa hiyo toeni fanyeni matendo na tujitahidi wote kufanya matendo kabla ya kuja jambo ambalo litatuzuia kuyafanya matendo hayo yaliyokuwa mema nasallallahu azza wa jalla السلامة والعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين